hiyo neema ni ghali na inahitaji bidii na juhudi haihitaji watu kutulia wakitarajia wataipata na neema hiyo ni ya kudumu na wala haifananishwi na chochote na neema ambazo kwamba tuko nazo huku duniani na ili mtu afikie neema hiyo basi lazima kwanza amwamini Allah azza wa jalla na apate radhi zake Allah azza wa jalla na aweze kujitahidi katika kufanya matendo ambayo ni mazuri kwa kumtakasia Allah azza wa jalla ndio ataweza kufikia neema kama hiyo neema kama hiyo ni janna ndio tunazungumzia ibadallah tuweze kufahamu kwamba kunazo sababu ambazo mwanadamu ama mja wa Allah azza wa jalla akishikamana navyo itakuwa ndiyo sababu yeye kuingia katika nyumba hiyo ya milele ambayo kama ni janna kunazo sababu nyingi na sampuli tofauti tofauti imekuja dalili katika Qur'an na zingine katika sunna za Rasul alayhi salatu wassalam ambaye huenda tukizitaja hatutaweza kuimaliza katika khutba moja ama mbili ama tatu kwa ajili ya hiyo tutaweza kugusia baadhi ya sababu ambazo endapo wakishikamana navyo huenda akawa miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa wenye kuingia katika nyumba kama hiyo kwa fadhila yake Allah azza wa jalla na karamu yake ama sababu ya kwanza ambayo mtu anafaa kufungamanisha maisha yake nayo ili aweze kupata nyumba kama hiyo janna ya kwanza kabisa sababu ambayo kwamba mtu anafaa kushikamana nayo ni tauhidullah azza wa jalla ni mtu kumpokesha Allah azza wa jalla kumwabudu Allah azza wa jalla peke yake na hiyo ibada iwe anaitakasa kwa ajili ya Allah azza wa jalla na kumadhimisha Allah azza wa jalla na kumpenda Allah azza wa jalla na kumwogopa Allah azza wa jalla na kusalimisha mambo yake yote kwake yeye Allah azza wa jalla na hakuna kitu kikubwa zaidi ambacho Allah anapenda zaidi kama amali ambayo kwamba ndani yake kuna mahaba mtu anafanya yale ambayo kwamba Allah azza wa jalla amemwamrisha kwa mahaba sio kuharaha na ndani ya ibada kama hiyo kuna sidq kuna ukweli ndani yake wal na kuna kutakasa naam ibada kama hiyo kwa Allah azza wa jalla matendo hayo ambayo kama mtu atafanya ikiwa itapatikaniwa ndani yake mahaba na sidq na ikhlas na yaqeen basi Allah azza wa jalla hufurahia naam amali kama ile Allah azza wa jalla anatueleza katika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 Allah ndiyo Mola wetu na ibada zote tutamuelekezea na vile vile wakawa wamesema tutakuwa na msimamo na msimamo ni kufata yale maamrisho ya Allah azza wa jalla mpaka itakapomkuta mtu kifo yake tatanazzalu alayhimul malaika Allah anasema watu kama hao siku ya kifo yao malaika watashuka na mpaka kwao pale wanapokufa na kuwaeleza alla takhafu usiwe na hofu na mnapoelekea usiwe na uoga pale mnapoelekea wala tahzanu wala msiwe na huzuni kwa yale ambayo kwamba umeacha huko duniani وابشروا بالjanna allati kuntum tu'adun nanyi furahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa hii ni kauli ya malaika kueleza wale ambao kwamba walikuwa naam na kauli ya Allah rabbuna thumma istaqamu mola wetu ni Allah kisha wakawa na msimamo ya kufata maamrisho ambayo Allah azza wa jalla amewaelekeza kufuata kisha Allah azza wa jalla anasema katika Qur'ani nahnu awliyaukum fil hayati dunya hao malaika wataendelea kwa kusema sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia nahnu awliyaukum fil hayati dunya sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya huko duniani tuliwachunga alivyotuamrisha Allah azza wa jalla tuliwahifadhi alivyotuamrisha Allah azza wa jalla wa fil akhirah na sisi tutabakia kuwa marafiki zenu na wapenzi wenu katika maisha ya akhira walakum fiha ma tashtahi anfusukum na humo mtapata kinacho tamaniwa na nafsi zenu yani katika janna kule watu watapata kila ambacho kwamba moyo wao ilikuwa inatamani walakum fiha ma tad'un na humo mtapata mtakavyovitaka vile vile kwa hiyo hii ni fadla kwa wale ambao kwamba wamesema Allah ndio Mola wetu na wakawa na msimamo katika hilo hii ni fadla ambayo Allah azza wa jalla humpatia amtakaye fadila ya tauhid fadila ya kumpokesha Allah azza wa jalla na kumwelekezea ibada zote wala mtu afai kuelekeza ibada kwa asiyekuwa Allah azza wa jalla na tauhidullah na kule hukumpokezea Allah azza wa jalla ibada yani kumwelekezea Allah azza wa jalla ibada zote hiyo ndiyo ilikuwa naam message hiyo ndiyo ilikuwa message ama risala ambayo mitume wote walikuja nayo kutoka kwa Allah azza wa jalla kwa wale ambao kama walitangulia mpaka wa mwisho na ili mbingu na ardhi isimamishwe ili wanadamu na majini waumbwe lengo la Allah azza wa jalla ni moja ni watu wampokesha Allah azza wa jalla naam katika ibada na kwa ajili ya hiyo tauhid ndiyo janna imeumbwa na moto kwa ajili ya hiyo tauhid ndiyo janna na moto imeumbwa kwa hiyo mwenye kumpokesha Allah azza wa jalla atastahiki kuingia janna na mwenye atakwenda kinyume na hicho basi yeye atakuwa ni mwenye kuhasarika na kuingia motoni kwa hiyo nukta ya kwanza ili mtu aweze kuingia janna anafaa kushikamanisha maisha yake na tauhidullah azza wa jalla kumpokesha Allah azza wa jalla katika kila ibada ambayo anafanya hiyo ndiyo kitu cha kwanza ambacho itasababisha mtu kuingia janna unataka janna basi mtu aweze kumpokesha Allah azza wa jalla ndio mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akatueleza mamata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna yoyote ambaye atakufa hali ya kuwa naamini na Allah azza wa jalla na anaamini na tauhid kisha akawa ni mwenye kutenda inavyotaka hiyo la ilaha illa Allah dakhala aljanna mwenye atakufa hali ya kuwa ana imani na Allah azza wa jalla na anampokeshea Allah azza wa jalla ibada yote na anafanya namna la ilaha illa Allah inastahiki akatekeleza inavyostahiki hiyo kalima ya la ilaha illa Allah basi huyo anastahiki janna alivyosema alayhi salatu wassalam vile vile akasema katika hadithi nyingine man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna yoyote ambaye kwamba maneno yake ya mwisho itakuwa ni la ilaha illa Allah anapotoka duniani dakhala aljanna mtu kama huyo atakuwa ni mwenye kuingia janna mwenye atasema maneno yake ya mwisho iwe ni la ilaha illa Allah dakhala aljanna ambaye kwamba atatoka katika hii kalima ya la ilaha illa Allah kabla ya kufariki basi afahamu janna ni haram kwake yeye afahamu kwamba janna itakuwa ni haram kwake yeye na kuisema hiyo la ilaha illa Allah inafaa iwe ni mukhlisan lillah iwe ni kumtakasia Allah azza wa jalla hiyo kalima na mtu kukufuru yale yote ambayo kwamba yanaabudiwa isipokuwa isiyokuwa Allah azza wa jalla hiyo ndiyo maana ya kufanya ikhlas umetamka huku ukiwa na ikhlas yani umemtakasia Allah azza wa jal hiyo neno na ukakufuru yale yote ambayo kwamba yanaabudiwa isiyokuwa Allah azza wa jal hii ni sababu ya kwanza kubwa ambayo kwamba ndio itamuingiza mtu peponi na mwenye kujitenga na hiyo sababu ya tauhid basi afahamu moto ni haki yake na atastahiki kuingia katika moto wa jahannam a'adhana Allahu minha ya pili katika sababu ambazo itawapelekea watu katika pepo ya Allah azza wa jalla ni al-iqtida bir-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ta'atuhu ni kule kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na kumtii kufuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kwa kile ambacho kwamba alitumwa na Allah azza wa jalla kile ambacho kwamba ametuletea sisi basi tunafaa kufuata hiyo njia hapo ndiyo kufaulu inapatikaniwa ndio rasul alayhi salatu wasalam akasema katika hadith anasema an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة waman asani faqad aba alisema alayhi salatu wassalam kuelezea masahaba zake kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba umma wangu wote itakuwa ni yenye kuingia peponi isipokuwa ambaye kwamba atakataa mwenyewe yani ni mfano mtu anaambiwa ingia peponi kisha huko wanasema mimi sitaki masahaba wakashangazwa na kauli ya rasul alayhi salatu wasalam wakawa na pupa ya kuuliza wakamuuliza alayhi salatu wasalam waman yaaba ya rasul Allah ni nani ambaye kwamba atakataa kuingia peponi pepo ambayo kwamba ndio neema kubwa zaidi ambayo ndiyo matumaini na matarajio ya waumini kuingia kule Rasul alayhi salatu wasalam akawajibu masahaba kwa kusema man ata'ani dakhala aljanna ambaye kwamba atanitii mimi basi atakuwa ni mwenye kuingia peponi waman asani faqad aba ama yule ambaye kwamba ataniasi mimi akakataa kufata njia yangu mimi faqad aba hakika bila shaka huyo amekataa kuingia peponi hadithi hii tukufu ni hadithi inayotuonesha umuhimu wa kufuata njia ya Rasul alayhi salatu wassalam ya kufuata yale ambayo kwamba alayhi salatu wassalam alituletea endapo mtu anataka kuingia janna basi ni rahisi alipotueleza alayhi salatu wassalam ni kumfuata yeye kufuata ile njia ambayo kwamba alipitia kujiweka mbali na njia ambayo kwamba alitukataza hii maudhui yetu ya leo tunaangazia sababu za kuingia peponi ndani hapa kuna mambo mengi ambayo kwamba tungegusia lakini si katika maudhui watu maasi alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam tumetufunza njia ya kufuata na akatuhadharisha na njia ambazo kwamba ni za mkato leo hii katika mujtamaa zetu za Kiislamu watu wengi hufuata njia ambayo kwamba inaambatana na matamanio ya nafsi zao wakaachana na njia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa mfano watu wanasherehekea birthday na tunashuhudia kila sehemu watu wanasherehekea birthday watu wakubwa umri imeshasonga siku moja ikiondoka hairudi lakini mtu akipitisha mwaka moja amefikia kwa mfano miaka 30 ama 40 ama 50 watu utawapata wanasherehekea birthday wanakata keki wanaimba miziki wanamaasi Allah azza wa jal mpaka wanakuja kusherehekea birthday ya watoto wao watu wazima sasa hii inashangaza kidogo lakini wanasherehekea mpaka birthday zao watu wakubwa washapitisha umri wa miaka 40 wengine siku inavokatika hairudi mtu anasherehekea kifo yake mtu anasherehekea kukaribia kwa kaburi yake hii ni miongoni mwa kumasi alayhi salatu wassalam ametufundisha kila kitu rasul alayhi salatu wassalam mfano nyingine katika harusi zetu watu wanakwenda kinyume na mafunzo ya alayhi salatu wassalam alivyotufunza watu wanaingia katika hadithi hii alivyosema alayhi salatu wassalam kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba na tumesema unaambiwa ingia peponi unakataa wakauliza ni nani rasul akasema mwenye atanitia ataingia peponi na mwenye atakataa kunitii basi ataingia motoni atakataa kuingia janna inamaanisha ataingia motoni kwa hiyo sababu ya kuingia peponi ni kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa ile njia ambayo kwamba alitukujia nayo tuangalie nukta nyingine ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya mtu kuingia peponi ni almuhafadhatu ala salawat ni mtu kuhifadhi sala zake tano ambazo kwamba Allah azza wa jalla amemfaradhishia yeye amefaradhisha juu yake yeye na hiyo ni sheria ambayo Allah azza wa jalla ametumiliza kwa waja wake na hii sala ni jambo kubwa sana imefaradhishwa juu ya mbingu saba sio kama zile ibada zingine zimefaradhishwa huku sala imefaradhishwa juu ya mbingu saba kwa utukufu wake na ukubwa wake na hii ndiyo nguzo naam ya dini na vile vile ni nguzo ya pili katika zile nguzo za Uislamu ni juu ya kila Muislamu kuhakikisha haachani na nguzo kama hiyo na haachani na ibada kama hii kwa sababu Muislamu bila sala ni mtu ambaye kwamba dini yake iko na utata ndani yake na hii ni sababu kuu ya mtu kuingia janna miongoni mwa zile asbabu za kuingia janna hii ni sababu kuu mtu atakuja siku ya kiyama akona haji akona saum akona matendo mengi mazuri lakini imekosekaniwa sala katika zile amali zake mtu kama huyo atakuwa ni mwenye kuingia motoni ataingia motoni kwa sababu watu watakuwa wakielekea motoni wataulizwa kum fi saqar ni nini inawaelekeza nyinyi mpaka mnaelekea motoni malaika anawauliza watakuwa ni wenye kujibu lam nakum minal musallin sisi hatukuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wanasali kwa hiyo ibada hii kuu ya sala ni sababu kubwa ya kuingia peponi na amali ya mtu siku ya kiyama itaangaliwa sala yake kwanza kabisa amali ya mtu kuhesabiwa siku ya kiyama ni sala zake ikiwa sala itakuwa sawa basi mambo mengine yote itakuwa sawa lakini sala ya mtu ikiwa na shimo shimo na dosari basi itajaziliwa naam na zile sunan na ikiwa hana sala kabisa rasul alayhi salatu wassalam anasema kwamba mtu kama huyo amali yake nyingine yote itaharibika kwa hiyo mtu anafaa kushikamana na ibada kama hii kwa sababu ibada kama hii mwenye kuhifadhi atakuwa ni mwenye kuingia janna atakuwa ni mwenye kustahiki kuingia janna alivyosema Allah azza wa jalla katika suratul mu'minun kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya moja tugusia tu kwa sababu ni kat zetu ni hizo anasema Allah qad aflaha almu'minun hakika wamefaulu waumini alladhina hum fi salatihim khashi'un wale ambao kwamba katika ndani ya sala zao wako na khushu' wanyenyekevu mpaka katika aya ambayo kwamba Allah azza wa jalla anasema hao ambao kwamba wamefaulu ni alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun wenye wako na sifa hizi za kuhifadhi sala zao basi wao ndio watakuwa wenye kurithi firdaus na wataishi humo milele na milele kisha akatueleza alayhi salatu wassalam tambihi nyingine muhimu katika hadithi anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyosimuliwa na Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu man salla al-bardaini dakhala al-janna alayhi salatu wassalam anasema man salla al-bardaini dakhala al-janna yoyote ambaye kwamba atakuwa mwenye kuhifadhi hizi sala mbili salatu al-fajr na salatu al-asr basi atastahiki kuingia peponi huyo mtu atastahiki kuingia peponi ndio Allah azza wa jalla kasema katika aya nyingine sabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub watu wamsabihi Allah azza wa jalla naam qabla ya jua kuchomoza na qabla yajua kuzama kwa hivyo bardaini hizi salatul asr na salatu fajr ni katika sala bora zaidi ya sala zile zingine na haimaanishi kwamba mtu akisali salatu al-fajr na salatu al-asr peke yake ataingia janna bali Allah azza wa jalla ametueleza katika Qur'an hafidhu ala salawati wa salati al-wusta watu wahifadhi sala zote tano na sala ya wusta ambayo kama ni asr kwa hiyo ukitaka kuingia janna ndugu katika iman ndugu mpenzi basi shikamana na ibada ya sala ukiwa hautaki kuingia janna basi uache sala itakuwa ni khasara juu yetu siku ya kiyama Allah azza wa jalla atujalie tu miongoni mwa wenye kuhifadhi hizi sala tano ambazo kwamba tumefaradhishiwa بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الذكر الحكيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ميونغوني وسباب زا kuingia peponi ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu atakapomaliza kutawadha maliza kutawadha anataka kutekeleza ibada kuu ambayo Allah amefaradhisha juu yake basi baada ya wudhu mtu akitamka maneno haya itakuwa ni sababu ya yeye vile vile kuingia janna sababu rahisi Allah azza wa jalla anataka watu waingie peponi wote akafanya vitu vidogo vidogo inakuwa ni sababu ya mtu kuingia janna فعن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم anatueleza alayhi salatu wassalam tukimalizia kwamba mtume alisema hakuna mmoja wenu atatawadha fayablighu au yusbighu alwudu'a kisha akawa ni mwenye kutimiza wudhu yake na kuikamilisha inavyostahiki maulama wakatafsiri ay an bihi ala alwajhi almasnun aweze kufanya namna alayhi salatu wassalam alivyofanya akaitimiza udhu yake na kuikamilisha namna alayhi salatu wassalam alivyokamilisha thumma yaqul kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kisha akasema maneno haya anasema alayhi salatu wassalam illa futihat lahu abwabul janna isipokuwa mtu kama huyo atafunguliwa milango za janna athamania nane yote yadkhulu min ayuha sha ataingia naam kupitia mlango yoyote ambaye kwamba anapenda kwa hivyo mtu akimaliza kutawadha akatamka maneno haya yeye anakuwa amefunguliwa mlango thamania ya janna ataingilia kwa mlango yote ambaye kwamba anataka hii ni fadhila ya Allah azza wa jalla ametujalia sisi waislamu tuweze kuiweka katika matendo yetu tuweze kuitekeleza basi janna itakuwa karibu na sisi zaidi kunazo nikati nyingi inshallah tukipata fursa nyingine tukuna yenye kuangazia nikati ambazo kwamba tulikuwa hatujagusia kwa sasa naomba Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fatabi'una ahsana laqad athna Allah nabiyahu fi kitabihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم